Egun honen zure guzieri, ze tentsoa, etxe bizitzen merkatuan. Bai sentitzen dugu, neuz ikusi gabeko COVID garai honetan gure lujaldea azkarki desiratua dela. Gaur egun, etxe bizitza bat eskuratzea partikularki kostaldean eta bere inguruetan oso komplikatua bilakatzen da. Momentu honetan, gure elkargoan, dokumentu oso estrategikoa, oso politikoa plantea ari da sei urteren le PLH, etxe bizitza lokalaren plangintza. Maleruski animaleko dosier tekniko hori, sortziun ohikoa, bere egiteko moldean, ez da konzertazio dinamikorik bultzatu, Grenoble metropolan izan den bezala adibidez, biztanle komiteak elkajeraikiz, txaren bizi eh, etxe esperientziak biltzeko. Hoi, Elburuak elkargo mailan beti bezala oso ambiziotsuak ditugu iragarki politak. Bereziki sozial arloan, nun urtero 2006 etxe bizitzen programatutako eskaintzan, mila berriun sozial arlokoak izan beharko diren, behaz euneko berrogeita seia. Ikusiz parean ze beharra baden, eta nola emendatuz joango den, simpleki, ipar eskoalegian, populazioaren euneko irurogeita mabia, etxe bizitza sozial batentzat hautesgarri izaten alda, bai. Baina errealitate gordinean, sozial indagori banatu behar da. Ta erriko kontseilu zonbatzuetan, helburuak aholdu nahi dira. Ta ze eredu politena eta tristeena, gure lehen dakari hauzapezarekin Jean René Etxegarrai. Alde batetik elkargoaren kasketarekin, bai honaren zat, etxe bizitzen ekoizpenen euneko berrogeita irua, sozial bezala kontseilatzen du, OB. Ta bestetik, hauzapez kasketarekin, erriko kontseiluan, euneko hogeita bostera murrizten du. Bereziki zaltasun handien diren pertsonendako programak PLAI eta PLUS deitukoak. Ta ze argudioa bodatzen digu. Betidanik baiona intzindari izan dela ezerru legearen bete beharretan, ta momentua dela beste hau betidanik berantean, karga haien gain hartzea. Beharrik, baionako biztanle gazte gisa, gure hiriak, hauzapez eraikitzaile handiak ukan dituela. Betiko tradizio eriko jarekin, zerbitzu publikoaren bitartez, la zup, la ibiag, balixon, lebeda eta abaz laplen bezalako hauzo popularak lujetik atera direla eta zeagotasuna. Uai, eta bibila eta amaseiko lehengo pelasarekin asizena, Jean René Etxegarai, erritaz hori xautzen digu, promotore pribatuei sozialaren ekoizpena delegatuz. Ta elkargoaren etxe bizitza lokalaren plangintzaren ambizioa usten du eredua ez erakutsiz. Milesker entzuregu guzieri agetaz entzunik, Segide zagun elgarrikin informatzen, eta pasazazie denak pestaunak. Pasa egunon,